Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari kachabal. Tikulohu ni malek rutil ibech qachalal. Nikara ibech yalanta tikases rupanun rikaslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutijonem rikakchikel cholchi. Parwiri kachabal, Riqabanopal. rikakaslem Rojo kakchikela. Hakare chapel Rimaya kakchikel panopal jun rusamaj rikak xikel cholchi patalutzij Buenos días. Xisaqar Matios. Yin shimpija mayachon tapakachapal. Ja, yichon pakachapal. nimre kaleng de Rumari, kochi ni kokisaj. Muchapul. Chuka nuchoqib'al jun runa runaoj mayachi aqiximulew chupan chupane juna rininimaq' konojel riachamaq'i taq la uti wich Hanila ni mariscope chiver chupamre jun katzijonemre baben chapatijka rucha pulri mayaka chikel banobal jare jun nemre no puri chikel cholchi paru viri kachapul paru vi rika banobal bakamiro kowaveri chinkayo tijon paru vi jun nao jun jebel nao rumari yishkapeyo richin yishkojebabe richin kiri junam kashkoj tzijon apo rejuna ojre paru vi samana samanaoj hakariri tecnología mabechus lakater huachulej katamanchi jalajoj di ri Oh mas xaxetajun rumari roj k'ok'achini katamaj apo iqal iqal parubio nojeri ¿De oj ri kochuch ri kater kaya pochive, katikirisaj niqaya apochibe ri rajilab'aj royoneb'al ri a Tillaperu tzijol, achiqueni bacachachirere ne capumba babe chupamre jontalu tijre. Choca, tiquirel nicutupe jonca ina oj para ubir cachapuil. Ketamanchi, coqui, coqui, cutunik para ubir cachapuil. Babe pa cachiquel cholchi e coja la hoj cachipil. Di coqui, ketamapa para ubir cachapuil. Lumari, dikin jubari, hey yatikir, yatkito el para ubir a cutunik para likutunik parubiri kachapuil tokachibe parubiri kachapuil choka rikachikal cholchini Babe bepoko virishni bajoyi shoka tikanoja kuchiko viri sexta avenida 3-28 richin rizona 4 babepoko o abe chuchi babe Babe chuchi akuchiko viri jun colonia rubi la joya kishampe kishan pebabe titzeta kuchikobe chikel chulchi choka achikies bun nubun chikel chulchi parubir chapul, parubir kap anopal hampe mul katsihon babe chiri ojerta huinaki tamapal xkoje pa kikaslem k'iyetamapal rixetikir xkimol chuchlakatero wach'ulej rije ronojel q'ij niketamaj jalajoj choqa k'ak'ataq na'oj rumarixkib'ün nimalij Lixnitzutwakami, Ixcochtunco, Manjun Yatzaknakta, Rumaya Lange, Bel, Esquipunchere, po Esquinucapo, Machokta Kirishkipun, Regena Biel, Nabiel Chetamaj, Achijero Banikil, Nikipun, Richinkiri, Jepel Nubunkan, Tapenape Tapeta Tapetanakan, Achiker Banikil Laramaj, Po Kaikona, Bakamin, Katutapo, Iko, Jalajota, Costun, Kitakri, Chuka, xkinuk' ih, cholq'iij xkinuk' ab, chol'aab' achaj ih hombi, junb'ij ab cholab' junchikb'ij cokas skinuk ri ajilaneem ri je' ya k'iy kaslem, paki kik'asleem xq'ojepa kijolom jalajoj chqasamaj ri eng, lumari, lumari roh kami, kok k'achii nqatzaqalb'ej ri kib'ey ri dikatit qamama' mani yohkanahkan mani yohkojena chuxekakin rikaslani kohkatij kohkatij kachalal roj rojkajchikela roj ojmayawinaqi rojkatamanchi ronojel taqij yohtikir yohkatij nqetamaj yohpiyin apo junam chiquiri ronojel eriatamab'il Wachulev, yo wach'ulef ni niqasamajij Licampakitsig, Chihuacami chupamnera magre, Nikatzin chiro, Nikatzkalbeja poki beiri katit hamama. Tijabanakautil, Tejosolimpe, Yoxtijón kikin, Junka y Kachibil, Parubi de Juna Ojre. Achkenakani kibirge, Parubiri Samana oh, Parubi. Rikakatek samajibul, Rekobakamiri chignica samajej, Rikachapul, Rikabanopal. Kishkanakamabe, Jare Yoxtolimpe. Yoxtolimpe. iri rutzipaxik hip ruwinaqri kakchikelcholchi romari yixqapeyoq richin yixpepa kakchikelcholchi richini Hapori japori kak'ay buji qareri Ruwachipelri ruwachipel Chukari chuqarinit rajlap'al riboyonip'al retaj ishkeswi, ixk'eswi ritaqoyal Catoyompa 7839 4147 Richin Jupachik Rutzijol. Jare, Jurutzij we. Eh? Ricacchiquel Cholchi. Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. ye yakateh richin yepe pasamaj. chucheri chucherilo olejkij koren kikulhab. Jantapen ri rikitikon richin jepel yeel richin roj koni katij ronojel tajkij. Ritikonel korej kalem. Ritikonel nimrunaoj. Ritikonel nimrukaslem. Tak yojeloqon kaibel, tikatojo parupeyal chkeri tikonela. Romak isa mahri nikipen richin tel perikitikon. jare jurutzig de rikakchikel cholchi e la arika she'el e la arika jotaj Janela ni kamatioshich chiveca chalaru marisco babequi quinchu pamre hon katzijonemre. Makami, chupamre hon igre yohtajin yohtijón parubiri samana ojo. Samana ojo, achke kariri samana que Jacariri tecnología e coja la josa majipul chin di samana o. Di chive a vechuch la cater guachulef jala jogrina oj e cope. Ego isa majipul la samana o. Rumari, roj chocacho pam lejón igre, ki kin hon kain kachibil babe pa kachikel cholchi. Achiken no nojigirje por vi la samana o. Nabiel, shaikotuch chike. y samajipul chin samana oj, rinikusaj rishwakami. Jalajojris y Yinin bajo niña pochiverish junca y tzijris kibij parubire jun kutunikre. de Kamin nikusaj ni que e de el. y yini Kusah talwuch kematz'ib y oyonib'ej rini kusaj ri kinb'al que eh, mi que la oyonib'ül chuqa ri eh, chi yeyak que el wakamin ri oyonib'el la k'amayal la mm, kematz'ib eh, talwech talutzij hariri ik'o hariri ya pakasama cuka qa cuci ik'o qilk'in eh wakamir nusamaj k'o k'ij ruwach risamana'oj rik'ak'asa majeb'ul tajeb'ul chiri richini qasamajij riqach'ab'ul niqayik riqach'ab'ul eh niqatik'isaj k'i rikematz'ib' eh chuqa ri'oyunib'ul ri niqayik rich'ab'ul chipam ri di niqayik chipa kaxlan di numa kin hopa sach irkin hopa rikaslani iskewaj xkitorij el xkischi choqan qatz'i chiwakani ek'ij chqa riwinaqij riyetajin kisamajij oh numari k'okachiyojkikot numari k'ochqa chiroj q'ij chiq'ij k'a k'ochinqetamaj apo jalajoj tqna'oj jalajoj tqrb'anikil aslen babe' nqetamaj samana risamana'oj Achiri kachipil baben kipichin kikusaj oyonipul, kikusaj kematzip, kematsip, el azahuachipul, kikusaj taluwich, talutzi, jala jojor banikil la tiquieren rekusaj. Babe kobi. Chashesh kachiroj, kokachi yekakusaj richinkiri rikachapul rikabanokbal, yeyaki. Bima kitaris kapun kachalal, tapetanan katika ij. tiyojch'o paqach'ab'äl kik'in jalajoo taq winaqi' max tib'iyin tamas riqach'ab'äl makantas tib'iyin riqach'ab'äl numa rik'o risamajeb'äre richiroo tak rik'in risamajeb'äre yojtikir nqab'än taq tzijonej mach'aj lwakami yojtikir nqab'än taq tzilo'chib'äl tikirel nqab'än jalajoj manen kaya pa eh, pak'amaya'l richin kitzu Akwala. lichinki tsuri winaki lichinki kotri winaki lichinki richqarje nki b'unch pejun jonka iki chinkirika, richinki ya iqal iqal roj stik'ij apoch qawich riqach'ab'ul rumach qarixqa k'utuj riqachib'il achke kitz'otorje achke samaj kitz'otorje parori riqach'ab'ul riqab'anob'al rikib'anon rik'in risamajilb'ul richin risamana'oj jak'arech qach kib'ij nini zaci ni ka eh, mri ka chibi li ka wina ka sama ye samu ki kona eh, wakpaki ki king parwiri ka chabir ni ki sama hik la la kamayal ni kintaluh tsih paka chabir ni kital ni kitaluh na wakpaka paka chabir chuka gore ni yaki yak bertak tsih gore tok ye ya beki kiri kawina patak eh, kachoch patak kitinamit parukatak tinamit, parukatak tinamit Niki bego tor chike chikeru ko chike tsir chike naor ko kong akong ko kam ki kin dije ki akong dije i ni ki pe patok yak tak tsir A di kaminyang nut etong apu em ekola molok il kof tak samak parila a achkeru kusashik kam'enchela patak pataq ki'on pala mm, kamayat chupan la facebook Kiyaon, em, ri k'ayej wa tal vez ri riakuala ri manaq manaq k'amajani re re de ri pakiqa mayetikirtas tikitz'at xaxe Shasheri, ri k'oj b'a kipueq riri em, loq'on ki oyonib'al riak'uala todo tikirel nikitz'at apo que ri jun que Chokari nana rinana esperanza coruna oh paro viere honre. Chima tiqueta de Japón que quien conocer y aquí, el quien risamana oh. Choka ojalá hojta samahri ne capun, richinta ne catalog recachapu recapano bal, chapacuchitana. kama beti banautil. Bakamillo pene kakasha junka eistach ohom, kishkare junka eistach lotijor. Tachkostolimpe, chkostijón jubachik paruvi, lejun na ojre. Jare ya yachompa kachapel chiquere abacual. Ja, rumaman ni wajota chistisach kachapel. Nuchapel, chocanu chojipel. Junrutzig, runaogri mayachi, ajishimulef, chupane juna, dininimak ijush konojel y achamakitach chapel. Ιατζίνγραχαβ ρουκάς λέν Διτι σοκραχαβ καριχάι Νίκι μπέν κοιτικόν καχουνάν Και κοικό τρικίν κοικάς λέν Κατάμπε κοτσίχ, κατάμπε Katante kochir, katante parutz, katante wiki. Kachikel cholchi. Comunidad Lingüística Kakchikel. be Ni pasama. Ritishok. Nikanah kampajay. Nariak arurwahirachbih. kinki ganyeexxeeneqeen kiqqaslee katampe kotzij katampe paruts, katampe wiki ka katampe kotxir, katampe paruz, katampe wikin. Nikitik kari anajek, nikitik kari kakajek, nikitik kari kiras guach, nikitik kari sakijek. licenciada. ¿Cuánto tiempo de no verte? Guacamín can hola chignabirbe. Hay que modernizarse. Los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompakashlan. Chukak ojun jebel no tijonik. Man romata tari ninkusahtarikak chikel chapel. Romaja riki chapel nutenu tata riwatit nu mamá. Haratz can Jarejun rutzig rikak chikel cholchi. Kak chikel rikasheel y kak chikela Nan, A manungri awallpa kaminik Ay, itzel, kamini utricac chiquel chiquepa tijobel, achelta kan okelta. Nketamahnak ariyetzipampa langri, achketac arumaman niketamahtari kachamel. Romari akualan kichamel kayoshi chamel jebel nohim pa kikaslem. Rumari kekatoti kakutuchi kiwech chiquechopa kakchiquel. Jare jurutzig, rikachikel cholchi. Hanila ni kakabo machi beca chararu marish kope ba bekik inchu pamre junkatsi honemre. Rejunzi honemre rubiru chapul, di mayaca chiquel banobar. Jurutzi honemri chiquel cholchi. Tocachi beti banajoni malujutzil. Tía perutzi holchique babe pa 78 39 41 47. 78 39 41 47. Jacarera gila barro yonibar. Rica, chiquiel cholchi. Maverish, e ni yape junka irutzijol parubire juntzijonemre. Nachketa juntzijonemri ni bajo, ni jabuntababe. Choka, quien jubaco junka i kutunik parubire kachabul. Mantishibiribi. Mankishkish. el pa 78 39 41 47. Jacarera gelaparo yonibar, rica, chiquiel cholchi. Ketaman junca i na oski No Lumari, no chocaba kamiko kachi, kasamaji japo. Kokachin king, chingri kachabuil, jantapek astiwachin, jantapek astiapon apokikin, chakach kachalal, chakach kachibil, kikin chakachi winaki. Tkabanaka honi malajutzil, tikachapari kopakaka, ah, tikakusaj. Siapa jika samahri yoh tikir ni kap engir ki engir oyon ni par Ni kap ana. No kachive va kamila oyon ni par Ko pehun, chen kap ichre pa kashlan ko kamera, ko grabadora. Lichin kap halah jalajo tak samah. Achker bankin kap ich kamera pa kachabuil kachalat. Achker tamal. Él es aguachi rubi. Él es aguachi rubi kamera, Mi grabadora de grabadora de voz Yakol Chapul. Yakol Chapul, Hakaren Javichre. Lumari, Kokachin, samajipulare, Samahibulareri Chin, los chocan, Yakapun Halahortak, em, Olo, Tijonem. Chapachiken Hatzet Kirit Kalesahra Chipul, Jajotopapa, Facebook. Dishi Betamanchi Bakami, Kihuinakirin, Hakusari Facebook, Hakusari. Mm, di YouTube kakusajala jorchi kurbanikil dieko pakamayar urumari yalang chaka chaqa richindoj kapung apo junka samah samaj samah yo chachire ime tamanchi masamajta kore e ba qoloj bah qupel rk'injb'a pakaxlan rk'injb'a man q'ax tachqawich xark'in ya king rk'in ron qajotop'a chqe mama kitarin qab'uncheri qachap'il mama chiketarumama kachoptajun na oj oh kitakri loj choqa yojtikil pa jalajotaq q'oloj paqachap'il rik'in job'aj ri xiwetama jun ka'ik q'oloj rib'anajun nimaloj utzil rik'in de oyon nib'il ri xixtikir el esa kin xech'ab'il rik'in job'aj jun mul qelesa rik'in job'aj mul jun silowachib'il yojtikir nqelesaj yojtikir bapo pa facebook yojtikir bapo pa youtube pa Instagram. Jala jojor banikirla de coba koba pa kamayar ri yohtikiro ni kakusaj ri chin wachin perikachabuil. Lumari rochuca y kalikal ni de rejun na ojre. Chokacho hong kikin jalajo kachibil babe. a chiqueta samaj uts ni kapun ri chin rojo kajotoba pa kamayar. O ri tan katalog kri. Ακραίας και είχε τι θα κάνει σε αυτόν. Νικαίατα μάζε χαλέμ χέρι καμαγιάλ μακρετόρομα τι αλαπονιστάνι νικι για μασκυραί πέλ ιεοκούπαν νικι τζέτ νικι νικι ταλού λονογέλ τι τι τι κέχε γωατιπέλ σερ γωατιπέλ νι χωτόβες καμαγιάλ. Erenimich Tijobul, la, la, es la, la, Silo Huachibul, y en esta, Eri Camayar, Richi Ragualani Kitsetru, Bellas, Garir y Sijón, Joba, o Banon, Paruila, la, Paruila de Cachabur, de Tiquires Hakare honka igitzih kachibil. Hakare honka ina ochchuka chketa yohtikirne kapun. Richinta kakusah risamana ohwa kami richin. Nkihta bar. Bakami ri kachikel chuchichuka kohurushak kamayal. Tikanoh rikachikel.org. Shashekiri kachikel.org pakamayal. takasik ibuh. takasikibuh, anem. k'o jalajoj rb'anikil chqarichin qetamaj riqach'ab'il te richri tikanoj con el malo tanekan y es que yo jun chiq'ij chupam rejun talutzij re' tib'anajonemaloj utzil ixqoyob'ej k'ababe makamiyoj ch'ab'en kan chib'e iwonojel tib'anajonemaloj yo ch'oyan chik Toqnuik hak'ush juntzij kan nik'asepan ak'aslem rinaoj. Babeni taner itzijonem ruch'abel rimaya kakchikel p'anob'al richin rikakchikel cholchin. Niqaraybej cholchi. taken jun kai taqnaoj pan ik'aslem. Janila niqak'awamaj chiwe rumashoj iwak'axaj chupam re jun ramaj ri. Qach'alal ixqoyob'ej jun chiqb'ij in jun chik qatzijonem.